Tu em a wall d'or Ya, chom ma wall d'ain, prek. Ya e dañ un tam. Ne le chod alem en dwem e rez Na, ne l'anche si war, dra e de, or tank ni. Ya, mal braz d'or, mal gouyan e tunet. Gelet oran prechtan ur stamen d'or, ma pezoan. Ya, sur wal merci d'or.